DJ Matt D e o brabo tem nome. A novinha não me deu atenção quando eu quis sinal e hoje implorou perdão. Hoje implorou perdão. Foi só porque eu tô de giro na favela, horneteira amarela, XT660 e quer ganhar meu coração. Mas agora eu falo não. Não quero mais decepção, não quero mais só ilusão. E com você saí da contramão, brequei os contatos e até os bailão. Mesmo assim não me deu atenção, mesmo assim não me deu atenção. Por isso mesmo eu larguei de mão, deixei pra trás toda essa ilusão. Vou voltar de vez pra esse louco mundão, voltar de vez pra esse louco mundão. Principais pistas, parte o mandelão Pegar a meiota, curti um bailão Com sua amiga no meu foguetão Na mão esquerda um baseadão Trombo no baile pedindo perdão Só que agora eu que falo não Quando eu queria não deu atenção Sua mercenária não vai ter perdão Pra você ver como girou o mundão vê na bota, mas eu falo não Mas eu falo não A novinha não me deu atenção quando quis sinal E hoje implorou perdão Hoje implorou perdão Só porque eu tô de giro na favela Horneteira amarela XT660 e quer ganhar meu coração Mas agora eu falo não, falo não Não quero mais decepção Não quero mais só ilusão e com você saí da contramão Brequei os contatos e até os bailão Mesmo assim não me deu atenção Mesmo assim não me deu atenção Por isso mesmo eu larguei de mão Deixei pra trás toda essa ilusão Vou voltar de vez louco mundão Voltar de vez pra esse louco mundão Desci pras pistas, o Mandelão Pegar a meiota, curtir um bailão Com sua amiga no meu foguetão Na mão esquerda um baseadão Trombou no baile pedindo perdão Só que agora eu que falo não Quando eu queria não deu atenção Sua mercenária não vai ter perdão Pra você ver como girou mundão TV na bota, mas eu falo não. Mas eu falo não. É a sua!